A zatim, poštovani džemate, mi smo tako e, počeli sa knjigom još prodavno, vjerovjesnici, njihovi narodi, povuke, poruke. Ja ne znam, e, ugledao sam mafi muškile. Neko je postavio, ti čini mi se, slušam uživo tema, šerijaska kraljevina Saf, to nije tema načas moja. Jedino ako nije možda Husein trebao da govori mjesto mene. A taj, dobar barke nam fikam. <laughs> Laliđe, dakle. Znači, nastavljamo i ostao nam je još jedan Allah poslanik vjerovjesnik i tako to je Isa, ali i Selatu Vassalam, a, o kome smo prošli put tako naslovili jedan drst vezano za njega, poziv kršćanima, Jer tako, da se nadam, inša Allah, da smo se opravdali pred Allahom, subhanahu wa ta'ala, zato, a, ja mislim, još jedno dva predavanja, u dva predavanja, mislim, ako Allah darne, e, možda i noćas, moći ćemo završiti sa ovom knjigom, nadaju se nagrade do Allaho te barke, ta'ala, zatim, smo rekli, tako, da ćemo a, e, postaviti jedan kviz, sa 20 pitanja iz ove knjige koja će biti je tako e, malo teže prirode, ali su zato taman, ali su zato i nagrade velike, prva nagrada za ono koji bude odgovorio tačno na vrijednost bodovanja, tako pošto ćemo staviti vrijednost bodova, znači onaj koji bude prvo mjesto moraće neće biti dovoljno da odgovori na primjer samo na tri pitanja jer nema više nikog, nego naprotiv morat će da ima e, određen broj bodova shodno pitanju koje budilo, bude nosilo, tako, e, to je težini pitanja, tako ćemo i, i bodovati. Što je pitanje teže bodova za to pitanje i odgovor na to pitanje je, su, su veći. <clears throat> Nazvan je El Mesih jer, je, uh, jer nije imao ništa, tako, hodao je zemljom kao beskućnik niti imao grad, niti kuć. Samo njegovo rođenje bila je muđiza koje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje nam u Kur'anu tako u prevodu značenja Vatkur fir kitabi Marijam i spomeni, a tako Vatkur spomeni a, u knjizi Marijamu kako da je spomeni kada se od ukuća svojih a, na, jednu, na istočnu stranu povukla i jedan zastor se od njih zahvali, da se od njih zahvali je uzela. Dok je ona kao 15-godišnja djevojka bila u ibadetu, Allah subhanahu ta'ala joj je poslao Meleka, koji je e, bio u liku tako savršeno stvorena muškarca. Ona je rekla, ona je rekla, utječem se milostivom od tebe ako se njega bojiš. Ruhul Kudus je Džibril ali salatu wasalam i to je jedna od najvećih grešaka kršćana zašto braćo i sestre jer ga oni smatraju jednim od tri božanska bića ne uzubila a oni su otac, sin i sveti duh ovaj sveti duh je tako iako je očito jasno da je to Ruhul Kudus zapravo Džibril ali salatu wasalam oni njega nazivaju tako uh, jednim od tri božanska bića. Merijem, ali i sjelatu selam se čudila ko je ovaj? Jel da, ko je taj koji ulazi u ostavljeno mjesto koje nije posjećivao niko osim ko? Zekerija, ali i sjelatu selam. Ako se bojiš Allaha, ona mu je govorila, nemoj da bi šta uradio. Je tako? Pa je Melek obratio se njoj, a ja sam upravo izaslanik svoga gospodara da ti poklonim dječaka čista. Ona rekla, kako ću ja imat dječaka tako? A imala je 15 godina, kad me niko nije zirnu. A ja nisam, je tako, nisam e, nevaljanica, tako. To je tako, kaže, e, koja neke zalike? Kaže, rekao je Melek, Kale Kedalik, to je tako, gospodar tvoj je rekao, To je meni lahko. I zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, to je unaprijed određeno. Pa je ona, e, Džibril a.s. je puhnu Meremin otvor haljine i to je bilo dovoljno, tako, taj sebe da ona zanese. O tome uzvišeni kaže i ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. Merima se osani daleko od svoje porodice sve dok nije osjetila da će roditi. Pa je napustila to mjesto i udaljila se od njih. I tako idući dođe do mjesta koje se danas zove Betu Lahm. Pred tim gradom je ona osjetila uh, por, porođajne bolove. Tako, to su bili porodiljski trudovi. Pa je uh, zbog tog bola morala stane pored sasrušenog stabla palme. O tome uzvišeni govori u Kur'anu i povođajni bolovi su je prisilili da dođe do stabla jedne palme. Pa ona kaže, ko? Kaže Merijem, kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala. Ona je se tu, zašto ovako govorila? Bo pa zato što je, bilo je strah sramote. Šta će ljudi reći, kako će se vratiti svojoj porodici sa djetetom? Pa je začula glas koji je dopirao ispod nje. Jedni kažu da je to bio glas Isa ali i Selatu Vassalam, drugi kažu da je to Džibril. Uzvišeni kaže i Melek je koji je bio niže nje zovnu. Ne žalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi ovo stavlo palmeno, posluće po tebi datule svježe. Ona je pogledala ispod sebe i ugledala je čudo lahovo. Rijeka je potekla na mjestu na kojem je ona stajala. A ono što je još bilo je čudo jest da zatrese stavlo palmeno, jer je ona znala da je ono čvrsto i nepomično, tako? Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je htio da se zadesi muđiza, za da, strese, da ona zatrese ovako čustvo stablo, jedno, a druga stvar, to stablo nije imalo šta, nije imalo ni, ni grana, kamo ni plodova. Kad je to uradila, počeš pred njom da padaju zrele datule. To je bila obskrba hrana i piće. Fakuli vaše rabi, kaže uzvišeni, pa jedi, jel tako? Pa jedi uh, i pi i budi, šta? Ajna, i budi vesela, budi vesela. Ova čuda su Merijem Aleštratu Salam svidila, shvatila da je to lava odredba, to jest da se, uh, da je vlasnik ovoga što se njoj dešava niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, naredba za nju, ako vidiš čovjeka kakva ti reci, ja sam se zavjetovala milostivom da ću šutiti i danas niskim neću govoriti. Vrati se svoje porodice nosjeći dijete, oni joj rekuši. I dođe ona s njim porodici svoje nosjeći ga, ovo merjemo. Rekoše oni, ko? Njezina porodca, uradila si nešto nečuveno. Pa kaže, Ej ti, koja u četnosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, ani mati tvoja nije bila nevaljalica. U ajetu se govori, o sestro Harunova, u većini predaja stoji da je Merijam imala brata koji se zvao Harun. U Sahih Adisu spominje kako je Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam poslao izaslanika kršćanima Heđera na kojeg nakon što im prouči ajete, Omerje mi upitaše kako za nju kažete da je sestra Harunova kad je on živio mnogo prije nje. Asab nije znao odgovoriti na vrati se i upita o tome poslanika ali sallatu salam. Pa morat će. Zar ti nije poznato da su oni svoju djecu nazivali imenima ranijih poslanika? Nije to bio poslanik Harun, nego brat koji je, bio, koji je dobio ime po poslaniku o imenu ovoga poslanika. Neki mu fesiri kažu kako je e, ovo sestra Harunova, znači ovo ti koja o, e, u ibadetu ličiš na njega, tako? Znači u bogobojaznosti. Imran je bio poznati čestit. Prvak među sveštenstvom, majka je također bila poznata po svojoj čestitosti. Pa kaže, kako si ti mogla neudata da rodiš djete? Svi su joj govorili a iz čestite si uzorne porodice. Ona im ništa nije odgovarala, samo je pokazivala rukom na dijete. Oni shvatiše njeni šaret, a ona im na njega pokaza. Kako da govorimo djetetu u bešci, rekoše. To jest kako da razgovaramo sa djetetom tek rođenim, koji još nije u dobu kad djeca pričaju. Ovdje se desila, braćo i sestre, jedna Allahova muđiza i to djete progovori reče Kale inni abdullah ja sam Allahov rob reče djete gledajte braće i sestre subhanallah subhanallah da nevjenici znaju ili nemuslimani ili kršćani ili židovi ili bilo ko uh, koliko je Kur'an i Allah subhanahu ta'ala milostiv prema cijelom čovečanstvu. pogledajte i milostan sa ovakvo jakim dokazima, kako precizno i jasno islam i Kur'an opisuje ove događaje. Pogledajte šta je rekao Isa alaih salatu wa salam. Hvala inni abdullah, ja sam Allahov rob. Znači, malo dijete koje ne može ni da govori, ni da čita, ni da piše, ni da razumije. Pogledajte Allahove mudrosti, on nije ovdje rekao, ja sam Bog na uzu billah ja sam melek ili ću biti Bog, nego upravo Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji sve zna iz njegove mudrosti, daje da ovako mali dječak za sebe ne kaže ništa drugo osim ono što i priliči je tako malom dječak, velikom čovjeku, a kamali malom, tako da je on šta? Samo Allahov rob. Svi su zanijemili kad su ovo čuli. Jedni su kao drugima govorili, slušajte, Što Slušajte ovo. Svi su gledali u njega, a oni ponovo ponovi. Šta je rekao? Znači, kad su gledali ponovo, i je Isa se to sam, kao mali dječak progovorio, kvala inni, abdullah, ja sam Allahov rob. Ono reče, meni će on knjigu dati i vjerovijesti kome učiniti. I učinit će me gdje god da budem, blagoslovljenim. I naredit će mi da dok sam živ, namaz obavljam samo malo umare kere ine ma kuntu ve usani bi salah jest i naredit će mi da namaz obavljam pogledajte dok sam živ da ga obavljam tako i da milostinu djeljujem i da majci svoje budem dobar a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan i neka je mir nadavnom na dan kad sam se rodio tako i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao. Braćo moja i sestre, dobro zapamtite ove ajete sure Merjem. Oni vam mogu koristiti u davi. Ovi ajeti definitivno razbijaju i najmanju predrasudu o tome da je Isa ali selatu wasalam ili Isus kako ga kršćani zovu tako da je on imao nešto božansko pri sebi. Naprotiv, pogledajte, ponovit ću još jednom. Idemo dio po dio. E, jer tako, e, počinjemo, vraćamo se na e, dio predavanja, kada je Isa ali svetu selam progovorio, jer tako, kao mali dječak, ne znam koliko imao, nije mi poznato, ali je bio mal, znači nije imao ni razum, e, nije mu kele bio, naprotiv, dijete koje je tek rođeno, znači koliko može biti mjesec dana, on kaže hvala ini Abdullah, ja sam Allah rob, pa šta kaže dalje? Atani il kitab, atani il kitab, ođan li nabija. Kaže, šta da, kaže dalje? Meni će on, ko? Allah knjigu dati, a još, ođan li nabija. I učiniti me šta? Ođan li njega, kaže, učinit će me vjerovjesnikom. Pa je kaže, pogledajte, وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه فكاجي يوتشيني چه ميدي годо будем имачу берекет од Аллаха наредиче ми да док сам жив обављам намаз сала овде браћо бил сала јест овде употребљен тако значи да док сам жив морачу да обављам намаз и милостину да шта da udjeljim. O zekati ma dumat haja. I da zeka, to je da milostinu udjeljim. I da majici svojoj valideti i da majici svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti volem je djalni djebaren šakija, a neće mi dopustiti da budem šta? Djebaren, da budem drzak i nepristojan. Pa kaže dalje. I neka je mir nadamnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro, ويوم أموت إذا كذا بدي umro ويوم أبعث حيا إن dan kad budem iz mrtvih ustajao e sad ćemo dio po dio braći i sestre obrate pažnju šta kaže Isa alaih sallatu wasalam Surja Merim 30 i 33. ajet. Od 30. do 33. ajeta Surja Merim. Šta kaže prvo? Ja sam Allahov rob. Zatim, meni će on knjigu dati i učiniti me vjerovesnikom. Znači, ne pripisuje on sebi ništa ovdje božansko. Naprotiv, znači, meni će knjigu dati. Biće mu <clears throat> knjiga <clears throat> naređena da je slijedi i on će biti učinjen vjerovesnikom. Je tako? i učinit će me gdje god budem blagoslovljeni. Ko? Allah te barake od tana daće mu bereketa u njegovoj dari i njemu samom. Pa kaže dalje, i naredit će mi da dok sam živ obavlja namaz. Ne može Bog sam sebi narediti nešto, subhanova. Znači, Isa kaže, naredi, naredjeno mi je da obavlja namaz i da milosti udjeljim. I da majici svoje budem dobar. Da majici budem dobar. Zamislite kada kaže na zubila da Bog treba da bude dobar svojoj majici. Kakva si to onda, kakav bi to onda bio, kakav bi to bio Bog. Pa kaže, gledajte sad ovo, a neće mi dopustiti da budem drzak, jer tako? E, Džabaren šakija, da budem drzak i nepristojan. Gledajte ovo. Znači, neće Allah te barek i tala, ne dozvoljava vjerovješniku da bude drzak i nepristojan. I kaže, gledajte sad, neka nije nedavno, na dan kad sam se rodio, je tako? Ko je se rodio? Isa li sveto slav, ne može se Bog rodit. Gledajte sad ovo. Znači, na dan kad sam se rodio i na dan kad budem umro. Allahu akvar, zar Bog može umrit? Gledajte sad treći, pojačavanja. I na dan kad budem iz mrtvih ustajao. Bog ko iz mrtvi ne ustaje, ne može, nego bo, ovo je, čovjek je tako, rob Allahov koji će biti šta? Ro, koji je rođen, koji je umro, i koji je. Da kaže dalje, Allah subhanahu ta'ala, voljemu, Zalike Isa ibn Marijem, Zalike Isa ibn Marijem, haule le haqqa lezi fihi jantarun. Kaže, zalik, tako, zalika Isa ibn Marijama, to je Isa, sin Marijamin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Govori uzvišeni svima onima koji sumnjaju da je šta, da je Isus ali to selam, tako, neozubila, e, nije Allahov vjerovjesnik i poslanik, nego je šta, nego ima kod sebe neozubila božanske osobine. Zatim dalje uzvišeni galje. Pogledajte. Subhanovat. Nezamislivo je ma kane lila i jettehide min veled kaže nezamislivo je da Allah ima veled, da ima dijete. Subhane. Subhane. Hvaljen neka je on. Ko? Allah. Allah kad nešto odluči, on samo zato kaže šta? Amr fa inna ma yakulu lahu kun fayakun. On kad nešto odluči, on samo zato kaže budi i ono bude. Uzvišeni naredi kada nešto hoće da bude, samo naredi, budi i ono bude. Kaže dalje uzvišeni, to je Isa, sin Merimin, to je prava istina u njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Tako je, braćo moja i sestre, bilo rođenje Isa, ali i salatu wasalam. Nije Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Isa za sina. On je uzvišen od toga. Ono zabudama kršćana kaže لقد كفر الذي قالوا إن الله هو مسيح ابن مريم قال قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة سبحان الله سبحان الله kaže uzvišeni nevjernici su oni koji govore šta Bog je Mesih sin Merjemin a Mesih je govorio o sinu Israilovi činite ibadet samo Allahu i mome vašem gospodaru ko bude drugog Allahu smatrao ravnim Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džennem biti, a nevjericima neće niko pomoći. Kjafiri su oni, nevjerici su oni koji govore nekad mm, kefere ledi kvalu inno Allahe sali su se lase kaže uzvišeni nevjernici su oni koji govore Allah je jedan od trojice a samo jedan Bog i ako se ne okrani onoga što govore nesnosna patnja će zaista stići svakog od njih koji kao nevjernik, koji nevjernik ostane. Kaže dalje uzvišeni, zašto se oni ne pokaju Allahu? Subhanallahi i bihamdi. Efela je ila Allah, ve jastagfirunehu Allahu gafuru rahim. Pogledajte, braćo moja i sestre, direktan poziv svima onima koji smatraju do sudnjega dana, da je Isus ali sviđatu vaselam bio Bog ili imao nešto kod sebe božanstvo. Pogledajte kako uzvišeni u obliku čuđenja na kraju ovoga ajeta jasno i decidno poziva i one ljude koji su širk učinili da se pokaju Allahom. Mene, braćo moje i sestre, nimalo, jel tako, jer ne može i ne čudi, ne zanađuje ovakva milost našeg gospodara, da Allah poziva kršćane koji su vašli kršćani da se, odma, da se obiknu i da ostare alalite te ideje o prisustvu nečega božanstva kod Isale to slam a kamo li da je on Bog? Nego me isto tako me ne iznenađuje da ljudi poput naših ponovni navnim vođa, rijaseta islamske zajednice i dalje nastavljaju tradiciju svojih predaka, rejsova, djedova i onome na, česu, na čemu su zatekli svoje predke, čestitaju kršćanima upravo rođenje Isa, ali i salatu wasalam, kao Boga. Meni nije i ne čudje me kršćani. Je tako? Oni su zabludi. I Allah, te tebara kvitala, pogledajte ovdje, poziva one koji su zabludi, tako kršćane, da se pokaju. To važi za ostali, ali pogledajte muslimana kad se odmetne, kada čisti tevhid, kada onoga koji sve čuje i sve zna, koji sve može i njemu ne može niko ništa, koji nije rođen i rodio nije, i kome niko rava nije, kada mu uh, uz njega staviš njegova vjerovjesnika i poslanika, čestitaš Allahovom vjerovjesniku i poslaniku, i sa ali sad to čestitaš svima onima koji slave njega kao rođenog Boga. Pored Allaha za veđer. Ovo je zaista više nego vraća moje sestre od zabude. I tako. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Mal Mesih ibn Marijam ila rasulun kad uhalet min kablihi rusul subhanallah. Kaže Mesih, sin Marijamin, on je samo poslanik, gledajte, illa rasulun qad khalat oni samo poslanik i prije njega su dolazili odlazili poslanici a majka njegova je uvijek istinu govorila i obe, oboje su hranu jeli pogledaj kako mi iznosimo jasne dokaze kaže uzvišeni uh, eh, unzur kejfe nubayenu lahum ajati sum nanzur Ena fekun, subhanala. Uzvišeni kaže, pogledaj kako mi iznosimo dokaze jasne, a pogledaj njih kako se odmeću. Gledajte, ovdje uzvišeni govori. Mesi svi merimin, samo je poslanik. I uzvišeni govori, pa i prije su dolazili poslanici i odlazili. A majka je njegova govorila, čija? I samo ali sada tu selam. Govorila je, tako, obave su hranu, jeli? Zar Bog ima potrebu za hranom? I tako dalje. Kažu uzvišeni dalje, reci. Kul ta'budune min duni Allahi ma la jemliku lakum barran wa la nefha wa Allahu huvel huvas sami'u l'alim. Kažu uzvišeni, kako se možete? Kako se možete? Kul ta'budune min duni Allahi kako se možete pored Allaha obožavati one koji vam nije u stanju kakvu štetu činiti. Gledajte ovo. Kul ete abudune min duni laj mana jemliku lakum darra. Kaže, ne mogu vam štetu činiti, niti vam koris pribaviti. Allah je taj koji sve čuje. Wallahu huwa huwa samion. Wallahu huva samion alim. Allah je taj koji sve čuje i zna. Pogledajte ovde. Uzvišeni opet u obliku čuđenja. Kako možete, pored Allaha, je tako, koga priznajete za božanstvo u rububijetu, svi kažete da je, ako upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, reći Allah, eferat er tekun. Što ga se onda ne bojite? Je tako? Pa kažeš uzvišeni, kako možete pored njega, gledajte ovo, i bade činiti onome ko vam ne može ni štetu činiti, a kamo li da vam pomogne nešto? Štetu ne može. Znači, ništa vam ne može naštetiti. Zašto ovdje uzvišeni spominje, ne može vam naštetiti? Zato što imaju strah koji je tako i sam posebno tako kufr. Strah od toga, ne od Allaha je potisnu kod njih tevhid, pa se u njim štrcima šta? Uh, utemeljio kufr. Nije, I kaže, ne može vam štetu nikakvu činiti. A kako? Ako ne može štetu, pa ne može ni korist, jel tako? I onda ozvišen im kaže, Wallahu hod se mi omalim, a Allah je taj koji sve čuje i sve zna, tako? Pogledajte, ovdje uzvišeni kaže, da treba božanstvo da jede? Allahu ne treba niko da mu pomaži. Jer onaj kome je to potrebno, on je nemoćan i ograničen. Allaha ili Boga, kako vole kršćani reći, ništa ne ograničava. Allah te bareke od tala u brojnim ajetima govori o zabudama kršćanstva. Svakako, da su najupečetljiviji ajeti o tome u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala kul huvallahu kul huvallahu ahad reci on je Allah jedan Allahu samed Allah je utočište svakom nem jelid ولم يولد nije rodio i rođen nije ولم يكن له كفوا احد i nikomu rava nije U svojim hadisu kojeg bilježi Buharija, Allaho poslanik ali salatu wasalam, kaže I kuru Allahu ta'ala Uzvišeni Allah tabar katala kaže Čovjek e, To je sin Adam, ono tako? Sam ten ibn Adam Olem je kun lahu zalik Kaže čovjek sin Adamov me uvrijedio A na to šta? Nema pravo jazhumu emneli, kaže, a na to nema pravo, tvrdi kako ja imam sina, je tako? Libaned, tvrdi kako ja imam sina, a ja sam jedan, i ututište svemu, je tako? Wanal ehad, wanal ehadu, ehadu samed, kaže, ja sam, utučište, ja sam jedan, utučište svemu, i nisam rodio i rođen nisam, i meni nema ولم يكن لي كفوا احد i meni nema niko ravan u drugom hadisu koga također bilježi Buharija kaže poslanik ali sallatu wasalam niko nije strpljiviji od Allaha na uredama koje čuje. Oni mu pripisuju sudruga i pripisuju mu sina, a on im opet obskrbu i zdravlje daje. Mene mu njezi narod optuži za blud, govoreći kako je govor novorođenčeta samo sihr i magija. Židovi od tog dana nazivaju ludnica i prostitutka. A i Isa, ali se to salam nazivaju tako Ibn al-Bagri, sin ludnice, subhanala. Allah te marka tala, on njima kaže i zbog kufra njihova, nevjerovana njihova, radi kufrihim i zbog iznošenja teških kleveta. Na kavlihim ala Marijem i što su govorili tako o Marijem i ružom, buhtane na ozima, zbog teških kleveta protiv Marijeme. El buhtan, braćo moja, ovde je glagol je tako, el buhtan, ovo je najgori, kad se, kada pročitate, je tako, u Kur'anu, Ala Maryam je buhtanen, a zima el buhtan je najgori oblik laži. Ima li većeg čuda od rođenog djeteta, od rođenog djeteta bez oca? Rani Allah tebara kitala stvorio Adema, također bez oca, pa čak i bez majke. A o tome Allah subhanahu wa ta'ala kaže إن مثل عيسى, عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثراب ثم قال له كن فيكون كن فيكون إساء فوشي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه إساء فوشي والله إستيكاو إفوشي آدم وزمي قاستوريو من ثراب ثم قال له كن فيكون أزاتي ملكو بوديون بي تاي بوهتان koji smo malo prije rekli jeste braća moja najteža laž kojom oni tvrde da Allah ima sina je razlog njegove velike sržbe na one koji iznose takve laži. O tome uzvišeni kaže وقالوا اتخذ الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Oni govore, milostivi je uzeo dijete, vi doista nešto šta a jitum shay'a shay'an idda vi doista nešto obratno govorite tekadu samawatu gotovo da se nebesa raspadnu a zemlja provali i planine zdrobe što milostivom pripisuju dijete nema nezamislivo je da on ima dijete pa svi će oni i oni na nebesima i oni na zemlji kao robovi u milostivog tražiti utočište. Subhanova. On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio. Subhanova. I svi ćemo na sudnjemu danu doći pa kulluhum ovo kulluhum znači svi od prvog do zadnjeg doće na sudnjem danu kako a, a, a, a ti hi jomel kijameti farda, doće svi pojedinačno. Zar onaj koji je izmislio i stvorio nebesa i zemlju i u takvom skladu i učinio da ne može stvoriti dijete bez oca i bez majke. Pogledajte, braće i sestre, mi smo govorili da svi ljudi, kada im se spomene Tevih da vam ubija, tako ako ju upitaš koji je stvorio nebesa i zemlju, svi vjeruju. Svi to vjeruju. A pogledajte, kada im se kaže da taj koji je stvorio mnogo više od ovoga što mi o čemu će razgovorimo tako od toga da se rodi dijete bez oca i bez majke kum fe kum ono što mi vidimo svojim okom vjerujemo da je on to sve stvorio ali ljudi kada uzvišeni kaže da je stvorio i dijete oni, kad je obavještava oni onda šta ne vjeruju pa pripisuju manjkavost prvo Allahu te bar smatraju da on to ne može a zatim to je kod njih proizvjelo šta još goru stvar, a to je da šta, da mu, da, e, da mu pripišu sudruga, to jest da kažu da je Allah Tebar Kvetala jedan, jedan od trojci. Draga moja braća istere za večeras, ja se nadam da vam je bilo prijatno. Meni je halatio, sam malo zastekivao, zaista, zaista sam umoran. Pa se nadam išala tela da ćemo sljedeću nedjelju završiti sa ovim ciklusom predavanja, a onda uz Allahu pomoć uh, e, išala u tela organizovati ovaj kviz uh, koji će biti zaista, zaista veoma interesantan. Nadam se da ste se pripremili inšala i da ćemo se inšala u tela svi ofajditi. Uh, e, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane, da pomogne džihad i muđahide, da pomogne našu braću u Siriji, da spusti smirenost njenjihova srca, da zbije njihove srca.